loptom u mikrofon. Dragi slušatelji, počinjemo s vijestima iz košarke. Košarkaši Škrljeva plasirali su se u završnicu kupa Krešimira Ćosića. Momče Damira Rajkovića na Mavrincima u posljednjem pretkolu slavila je protiv zagrebačke Hermes Analitike 78-63. Osim Škrljeva, plasmanu u završnicu kupa ostvarili su Zabok, Zadar, Šibenik, Cedevita, Cibona, Zagreb i Sonik Puntamika. Rukometne vijesti kažu da Hrvatska muška rukometna reprezentacija u petak je u posljednjoj provjeri prije početka Europskog prvenstva u Splitskoj Spaladium areni sladala Crnu Goru 25-22. boji prvenstvo otvaraju petak kada u Splitu igraju protiv Srbije. Iz nogometa promet novih dana bilo na Rujevici. Riječku slačionicu napustila su čak četiri standardna igrača iz šampionske sezone. Mario Gavranović postao je novi igrač Dinama, Marko Vešović otišao u Varšavsku legiju, dok je Josip Mišić novi član Lisabonskog sportinga. Najnoviji odlazak je ona Josipa Eleza koji bi uskoro trebao postati igrač njemačkog Hanovera. Što se tiče dolazaka, prvo pojačanje trebao bi postati napadač Antonio Mirko Čolak koji bi tokom idućih dana mogao kompletirati svoj transfer na Rujevicu. Potest tjedna. Potest tjedna pripada hrvatskom košarkašu Dariju Šariću koji je ovog tjedna proglašen najboljim igračem Filadelfije u prošlome mjesecu. Bile su ovo vijesti sporta, loptom u mikrofon, dragi slušatelji, ostanite i dalje uz nas, slijedi emisija u ponoći 15, poznati o aktualnome. Loptom u mikrofon.